Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve ba'at ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Bugün 11 Ağustos 2009 salı Tevhid'in hümmaflarından faydeler tevhid dersimizin 5. dersi tevhid Allah En son dersimizde İslam'da bizim için akide özellikle bizim için hüccet olan şeyleri kaynakları sorduk Evet, ee, dedik ki bizim için kaynak olan iki maslar vardı Kur'an sünnet şekillendirdiğimizde icma ee, ve aklın dindeki yerini söyleriz değil mi? Şimdi ona kısaca değinecek olursak şöyle bir soru sorayım size ee, herhangi bir şey yapacak olsa mesela dese ki akıl yanıtı çalışıyorsa ne yapmamız lazım diye sorsa ne dersin? Dedim ki bu sözün idealdir, mantıklıydı, erkenlendirmek gerekir. Mesela normal bir insanın aklı, makinesi bazen sıkışabilir. Eğer sıkışırsa da bütün insanlar olmuştur. Bizim bu söz söz olmayan akıl, bu ödük nasıl yapılmıştır. Bu da söz akıl, tabi olmayan bir nasıl şey yapılmıştır. O zaman güzel. O zaman e, kısası akıl, salih akıl, sahih nasıl çalışmalıdır veya birbiriyle çakışıyorsa ikisinden bir tanesinde sorun var şimdi bu konunun inşallah İslam akidesinin özellikleri olacak bundan e, tabi birçok özelliği var bunlardan meşhur olan dört tanesini söylememiz yeterli olacak tabi bu dört taneden üç tanesine bugünkü dersi değineceğiz en son birisi dördüncüsü biraz uzun olduğu için onun önümüzdeki dersi bakacağız diyoruz ki İslam akidesinin hasaisleri özellikleri hasais özellikleri tamam mesela alimler bazen şöyle başlık atarlar derler ki hasaisul, e, hasaisul e, الخصائص خصيصة خصيصة ne söylüyor الخصائص mesela dersin ki خصه بالشيء خصا وخصوصا وخصوصية وخصيصة اختصه بكذا أي خصه به فاختص وتخصص ki خصه بالشيء خصا وخصوصا وخصوصية وخصوصا ve hususiyeten ve hususa واختصه بكذا أي خصه به فاختص وتخصص أي lügat olarak e, kalıplar peki ne demek e, özellik yani el-hıssîfe ne demek özellik ne demek derler ki hiye sıfatul barizetul münebbi o ayırt edici bir özelliktir tamam mı hususiyetsiz neymiş? Hayır verici bir özellik yani İslam'ın o zaman biz hasaisul akide dediğimiz zaman akidenin özellikleri dediğimiz zaman kastımız ne olacak? yani kendisinden ayrı olan, kendisinden farklı olan diğer akidelerden ayrıldığı özel noktalar Şimdi dedik en meşhurlarını sayalım İslam akidesinin özelliklerinden en meşhurları dört tanesi dört en meşhurundan dört tanesini sayacağız bu derste üç tanesini işleyeceğiz kısaca bugünkü derste gözünü işleyeceğiz dördüncü özelliğini de sonra vereceğiz peki nedir bu dört özelliği başlık olarak verin tevkiyetiye, gaybiye, şumuliye ve bu dört tane özelliği var bir İslam ateşinin tevkiyi e, olması dondurulmuş olması iki gaybi olması üç kapsayıcı şumuli olması dört şimdi ilkine gelecek olursak ne dedik İslam akidesinin özelliklerinden ilki dedik ki enneha tevkifiye devalanma tevkifidir İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi tevkifi olması bak şimdi bunu anlamanın birçok faydası var bu özelliği bu özelliği tabi bu özellikleri e, anlatırken yani başlık olarak verirken içeriğini açacağız ama bunu tabi belirlenmeyecek dair ama bunu fıkh etmemiz ve bunu israf etmemiz din birçok noktada akidenin birçok noktasında faydası olmuş tamam mı? o zaman diyor ki İslam akidesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi tevkılışı olması yani donlu olmuş olması yani tevkılışı olması yani e, tevkılıf e, lügatta vakıftan alınmıştır bu olmaz tamam mesela ders, ders, dersin ki mesela tevkifu fil hac haçta tevkif yani ne insanların e, haçta duracakları mevakitlerde durması peki İslam akidemizin tevkifi olmadı nedir? yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti durdurmuş olmaktır ne manada durdurmuştur? yani onlara onlara bazı akideyi mevzuları sunmuştur yani akideyi mevzuları ne olması gereken bütün akideyi mevzuları sunmuştur onlara ve beyan etmediği bir şey bırakmamıştır ve en son noktada sınırı koymuştur yani bunun ötesine geçemez tamam tevkisi bu dondurulmuş olması yani her ne olursa olsun akideyi mevzudan mutlaka ve mutlaka esnafı sınırlandırılmıştır nedir bu sınır? yani Kur'an ve sünnet bunu çerçeveye almıştır bunun dışına çıkamazsın yani Kur'an'ın veya sünnetin ispat etmediği herhangi bir şeyi akide adına ispat edemezsin sen burada çünkü vakıf aslında tevkif aslında hapisten de gelir hapsetmekten yani İslam akidesi seni hapsetmiştir tabiri caizse ne? seni bir daire içinde hapsetmiştir o daireyi dışına çıktığın an tamam mı? o dairenin dışına çıktığın an İslam'ın sınırının dışına çıkmışsındır ve çıktığın sınıra göre sen değer tanımlısın masiyetse masiyete göre değer tanımlısın küfürse küfre göre değer tanımlısın ona göre sana hüküm verir o ayrı ama İslam akılesinin dondurulmuş olması Kur'an'ın durduğu yerde durmak şimdi durduğu yerde durmak tamam mı? o zaman bunun gereği şunlar var bak o zaman bunun şöyle bir gereği çıkıyor madem ki İslam akidesi tevkisi dondurulmuş o zaman bunun mastarlarını devam etmemiz lazım öyle bir ki birinci Kur'an ikinci sünnet Kur'an ve sünnet o zaman dondurma noktamız burası diyoruz ki Kur'an ve burada donduruyoruz tamam mı? yani e, herhangi bir akılla ispat edilecek bir şey yoktur ancak bir şartla Kur'an ve sünnetin muvaffakat etmesi şartıydı tamam mı? Ve yine aynı şekilde iltizam etmeyi gerekir kitap ve sünnette var olan bu akideler iktidan etmemiz gerekir yani bunları almamız gerekir ve bunun dışına çıkmamamız gerekir tamam mı? şimdi bütün e, bunların delili mesela de, bir delil yeter yani bir Kur'an'dan düşünmüyorsun mesela Allah Kur'an'da diyor ki Allahümme etmemtu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıtu lekum islamı dinama geçirdik bugün sizin dininizi tamamladım bugün için günümüzü ne yaptım? Tamamladım ve etmemtu aleykum nimeti ve üzerinizdeki nimetini de şey bugün düşündüğünüzü kemale arıyorum ve etmemtu aleykum nimeti üzerinizdeki nimetini tamamladım ve radıytu lekum islam edin din olarak da islam etmiştim bak şimdi dikkat et el yevme etmeltu lekum dinekum dediğimde bugün düşündüğünüzü kemale arıyorum madem ki dinin kemale erdirilmiş bir noktası var o nokta sınır o zaman onun dışına çıkamazsın dışına çıkan dediğin zaman diyoruz ki o zaman İslam demek İslam akidesi dondurulmuş yani beyan edilmiş son noktası belirlenmiş yine Nebi Sallam'ın dediği gibi men ahdese fi emrine hâza ma leyse minhu fehuvered Bukhari'de hadiste Nebi Sallam diyor kim bizim bu işimizde yani dinimizde kim bizim bu işimizde yani dinimizde olmayan bir şeyi ihlaf ederse o reddolmuş ortaya çıkarsa ne olmuş? O reddolmuş o zaman demek ki Kur'an ve sünnetin dışına çıkamıyorsun İslam akidesini alırsın durum böyle olunca bu hadis de başlı başına neye delil İslam akidesi tevkifi bak şimdi çok önemli bir nokta var İslam akidesinin tevkifi olması Kur'an'da ve sünnette akide adına ispat edilmemiş herhangi bir şeyi ispat edemeyeceğine delildir bu diyor ikincisi bak burası çok ve çok önemli senin İslam akidesine tevkifi olduğunu ispatlaman dondurulmuş olduğunu ispatlaman birçok bidat eylemi karşına çıkar mesela şimdi bidat ehli öyle lafızlarla öyle elfazlarla şer'i olarak adettikleri, şer'i olarak kabul ettikleri birçok musbet bidat lafızlarla İslam'ı ispatlamaya çalışmışlardır cevher, aral vesaire tamam mı? bu tür lafızlarla Allah Azze ve Celle'nin e, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat veya nefide kullanmışlardır mesela denizlerdim ki Allah ne alemin içindedir ne dışarıdadır ne sağdadır ne soldadır ne aşağıdır, ne yukarıdır tamam bu bir lafız Allah ne cevherdir ne arazdır Allah cevher değildir araz değildir mürekkep değildir cisim değildir bak şimdi hep böyle hiç Kur'an ve sünnetin gerek ispat etme gerek nef yetme noktasında hiç bahsetmediği e, lafızları kullanıyorlar e, ispat ediyorlar bak mesela Kelam Ehlinin, Bidat Ehlinin Akide adı altında yazdığı eserlere bak Hep böyle mücmel, kafalı, istimalli, şekretilli lafızlarla doludur Kesinlikle bir adamın okuduğu zaman hiçbir şey anlayamayacak Hatta kendi alimlerinin dahi bildiği zorlukla anlayabileceği ıslahlarla akidelerini anlatıyorlar ve bu ıslahlardan ne Ebu Bekir bahsetmiş ne Ömer bahsetmiş ne onların tabiriyle zavallılar zavallı Ebu Bekir Osman Ali radıyallahu hiç bilmiyordu bu ıslahlar ama bak cennetin en üst derecelerine var bunların getirdikleri bir cevher olsun araz olsun mürekkep olsun işin olsun vesaire tamam bütün bu ıslahlar kendi akide kitaplarında geçiyor ve bu bütün bu ihtiyarların hepsi müstenir birden çok manaya var hak mana da ifade edebilir batıl mana da ifade edebilir ama bak ne Allah ne Resulü kitabı sünneti apaçık baktığın zaman hiç böyle çetrefilli şey karışık tamam mı insanların zulmünü kurcalayacak insanların zor anlamasına sebep olacak var yoktur ne Kur'an'da sünnette şimdi bunlar diyor ki biz bunlarla hitap edelim ki topluma avama ya biz bu akidet kitaplarımızı bütün lafızlarla dolduralım iftar edelim ki tamam mı bu ünlü bir ortama dönüşsün ya da işte ilmi lafızlarla akideyi ispatlamış olalım eğer bu lafızları kullanırsak bunu bir batıl neden bunlara en büyük reddetmenin en güzel delillerinden bir tanesi senin İslam akidesinin tevkifi olduğunu ispatlamandan geçer şimdi biz bunlara söylüyoruz bu laflarla cevher, ara, terkil vesaire her neyse mürekkep olması, düşün olması tamam mı vesaire bu türlü lafızların sizin akide kitaplarında kullanmanız sizin için bundan ama biz diyoruz ki bu din yani bu akide İslam dininin bu akidin tevkifi tevkifi olunca sizin bunun dinden döneniz bu sınırın içinde olmanızı ispat, olmasını ispatlamanız gerekir çünkü bu benim de ispatladık ki az önce söyledik ki mesela İslam akıyeti tevkiyeti döndürülmüş o zaman senin herhangi bir müftet bir kabul getirmen caiz değil yani İslam akidesini Allah'ın kitapta getirdiği lafızlar veya Resul'ün sünnette bahsettiği lafızlar dışındaki lafızlarla ispatlaman caiz değil ancak ümmetin ispat ettiği bazı lafızlar müstesna onda bir ümmet icma etmiştir o lafızlarda kimse şey ee, söylememiştir o ayrı mesela Allah mesela ehl-i sünnet ne der örnek der ki Allahu fevkal arşi Allahu fevka arşi Allah arşının üzerindedir bak şimdi bir de bir lafız daha e, eklemişler ona dainun min halkı mahlukatlarından ayrıdır evet Allah mahlukatın için hudud ayrıdır ama daimun min halkı mahlukatlarından ayrıdır lafı tamamı daim olarak ayrı olarak lafız olarak yok Kur'an ama mana olarak sahih ve bunun sahih olduğunu selef tarih boyunca kullanmış ve bu lafızla icma etmişler tamam mı? neden? çünkü daim lafı daim mülkatı kullarından ayrı olma lafı ki onun zatını kastediyorlar Allah'ın hiçbir zaman muhtemel bir mana ifade etmediğinden çok açık, sarih, apaçık net bir lafız olduğundan dolayı bunu kullanmışlar ama bunun dışında muhbet olan kavimleri kullanmamışlardır reddetmişlerdir mesela Allah cisim midir değil midir sorusu selefin ilminde kullanıldığı zaman selef ne ispat olarak ne de nefretme olarak kullanmamıştır o yüzden bir ihtiyacı desek ki Allah mekanda mıdır mekan nasıl şetretinli karışık müstemil birden fazla manaya gelen bilir tamam mı o yüzden ne Kur'an'da ve de sünnette Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında mekanın ispatı mekan olarak mekan nasıl olarak mekanın ispatı veya mekanın yok edilmesi yoktur Allah hakkında biz deriz ki Allah mekanda mıdır diyen yani insana deriz ki Allah arşını üzerindedir iyi de mekanda mıdır Allah arşını üzerindedir bu insana sorarız çünkü mekan nasıl muhtemel yani birden fazla manayı içerebilir birden fazla ma mana şeklinde kasıt yüklenebilir mesela ne gibi şimdi bir insan bize sorsa ki Allah mekanda mıdır biz mekandadır desek mekandadır desek bu lafımızda Allah'ı bir şeyler kuşatıyor manasına da gelebilir hiçbir şey kuşatmıyor manasına da gelebilir durum böyle olunca bunu soran kişiye deriz ki senin mekandan kastın tamam insanlar diyor ki Allah mekandan mı deriz ki mekandan kastın eğer senin mekandan kastın Allah'ı kuşatan bir derse Allah bundan münezzehtir Allah hiçbir şey kuşatamaz tekrarlıyorum mekanda mıdır sorusunu soran bir insana deriz ki eğer senin mekandan kastın mahluk olan yaratılmış bir yer ise Allah yaratılmış bir şeyin içinde olmaktan münezzehtir bu huduliyenin akidesidir Allah mahlukatlara hudul edildi benim içime girdi dünyanın içine girdi vesaire tamam mı? eğer senin mekandan kastın arşın üzerindeyse ve arşın üzerinde bir mekan mahluk bir mekan yoktur arşın üzeri bir yokluktur arşın üzerinde Allah vardır tamam mı? arşın üzerinde bir boşluk dahi yoktur Allah var bu şeyi tasavvur edemeyiz neden? çünkü yeri göğüne kapsamıştır kürsü kürsü o zaman bütün mahlukatları kapsamıştır ne hariç arş arş da kürsünün üzerindedir Allah da arşın üzerindedir durum böyle olunca Allah azze ve celle arşın üzerindedir ve bu üzerinde olması yaratılmış bir mekanda olması demek değildir yaratılmamış bir yerdedir şeklinde veya yaratılmıştır şey, bir yerde bir şeklinde lafızlar gelmemiştir diyoruz ki Allah arşının üzerindedir ama mahluk olan bir mekanın içine dahil olmaktan münezzehtir Allah ayetine diyor ve huvel evveli vel ahir ve zahir vel batin evveldir, ahirdir yani ilktir, sondur evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır Nebi Aleyhisselam bir de ismi isimdeki harfi açıkladığı zaman huvel evveli entel evvel feleyse kablete şey sen evvelsin güçsüz bir öncen yoktur ve entel ahiri sen ahirsin sonsun senin sonran yoktur yani senin bir bitişin yoktur sen ezelisin manasında sonra diyor ki ve entel e, entel zahiri ve leyse fevkate şey sen zahirsin senin üzerinde ne bir şey yoktur hiçbir şey yoktur şimdi durum böyle olunca ne, ne diyorlar eğer Allah arşın üzerindeyse e, Allah'ın üzerinde bir boşluk mu kapsadı veya Allah'ın üzerinde bir bulut mu var veya e, onun üzerinde bir boşluk mu var vesaire bütün lafızlar kullanılır bunların hepsi var Kur'an'da ve sünnette bütün lafızlara yer yok hepsi muhtemeli bir var. o yüzden Allah mekanda mıdır sorusunu soran insana deriz Allah mekandadır lafı mekanda mıdır değil midir sorusuna ne kastediyorsun yani mekandan ne kastediyorsun eğer senin mekandan kastediyorsun mahluk olan bir yer ise yaratılmış bir boşluk bir yer ise Allah yaratılmışın içinde olmaktan münezzeh eğer senin mekandan kastın arşın üzerindeyse Allah o manada nedir? söyle mekanda dur demiyorsun ne diyeceksin Allah o manada nedir sorulduğunda Allah arşındadır tekrar soruyorum bir insana desen ki şey bir insan sana sorsa ki Allah mekanda mıdır dersin mekandan kastın nedir eğer mekandan kastın yaratılmış bir yer ise Allah yaratılmışa dahil olmaktan münezzehtir eğer mekandan kastın arşın üzeri ise Allah o manada o anlamda nedir mekandadır demiyoruz çünkü Kur'an ve sünnete ispat veya nefi olarak gelmiş hemen şeriatın koyduğuyla açıklanır Allah o manada arşın üzerindedir eğer senin mekandan karşın arşın üzerinde olmak evet Allah arşın üzerindedir ama bu mahluk bir mekan yoktur arşın üzerinde yaratılmış bir mekan yoktur arşın üzerinde tabiri caizse adamın bir mekan vardır yokluk Allah'ı bir mekanda mahsur etmiştir batıl neyden atıyoruz onlara diyoruz ki yetimizde bir tane ehl sünnet aleminden Allah mahluk olan bir mekana dahil olduğunu söylesinler bir tane diyorlar ki İbn-i Allah mekanda diyormuş bir tane getirmiş yüzlerce kitabı var İbn-i neyden atıyoruz onlara buyurun getirin İbn-i Teymiye'nin kitabını bilakis İbn-i Teymiye net ve açık şekilde lafızlarını kullanıyor mekandan kastımız ne diyor ki mekan Allah Azze ve Celle mekandadır şeklinde bir ispat veya Allah mekanda değildir şeklinde bir nefi ne Kur'an'da ne de sünnette gelmemiştir yani mekanın ispatı veya nefi Allah Azze ve Celle hakkında varid olmamıştır o yüzden biz ne mekanda değildir deriz ne de mekanda değildir bilakis tavsiyle gireriz mekandan kastım deriz yine aynı şekilde Allah'ın cisimleri olmayanlar bir insan dese ki Allah cisimlidir deriz ki bu düşün kelimesi mücmel senin düşünden kastına bağlı eğer senin düşünden kastın senin düşünden kastın mahluk olan bir mekanda yapışmaksa veya senin düşünden kastın parçalardan, cillerden oluşmaksa Allah bu manada cüz olmak, cisim olmaktan münezzehtir eğer senin düşünden kastın var olan bir şeyse eğer senin içinden kastın kendisine işaret edilen bir şeyse evet Allah o manada kendisine işaret edilendir ve o manada Allah var olandır ama bizim demiyoruz buna bak şeriatın kullandığı lafızları kullanıyoruz tamam mı? çünkü Allah kendisine işaret edilir Nebi Sassalem'in parmağıyla işaret ettiği gibi Allah'ın şahit olur Allah'ın şahit Allah'ın şahit olur ya bazı rivayetlerde cariyenin e, parmağını kaldırarak Allah semada demesi tamam işte diyor ki o yüzden bunlar kitaplarında Allah cevher midir, araz mıdır, e, mürekkep midir, cisim midir tam bütün bu lafların hepsine muhabbet bu lafları kullanmak bidat dedim Allah'ın ekmeltu lekum dinletin bunun için dinleti tamamladım eğer o lafı da dinden olsaydı bu tamamlanan dinin içinde olmuş olurdu o yüzden bak burası çok önemli İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi olan tevkifi döndürülmüş bir akide olması akidenin birçok baplarında birçok kaplarında yardımcı olacaktır özellikler bu özellikler tamam mesela en basit örnek İbn-i Teymiye Rahimeullah Minhal-i Sünni adlı eserinde mesela cisim olayını konuşurken net yapardı mesela İslam'ı özellikle kaldıran hakti olarak sırf inadından kişiliğinden dolayı adaletsizlik yapan bazı mesela bidat ehli fırkaları ve bunların müntezil olan bazı kişiler kendileri açık ve net gözleriyle gördükleri halde İbni Teymiye'yi sıramışlardır ve bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin sizin bir topluluğa kim duymanız sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın ayetini tam anlamıyla muhafaza etmişlerdir tabi bir kelime kim duyabilir ama o seni adaletsizlikten uzaklaştırmayacak İbn-i Teymiye getirin neden okuyoruz? Sanları ortada basılmış buyurun getirin önünüze koyun İbn-i Teymiye nerede Allah için demiş bilakis Alkan'a kaynak çok yerinde ama en meşhur kitabılarından birisi olduğu için söylüyorum Minhal-i Sünnet demiştim ki cismin ispatı veya nefsi Kur'an'da gelmemiştir yani Kur'an ne Allah cisimdir şeklinde ispatı vardır bir sözasında ne de cisim değildir şeklinde o yüzden biz Allah cisimdir de diyemeyiz bak cisim değildir de diyemeyiz tamam mı? çünkü neden? cisim, cisim çünkü insanın bir kavram Tamam mı? Çünkü bazı insanlar cisimden kendisini işaret edilen herhangi bir şey Bak işte bu veya bak bu tarafta tipinde veya e, mimiklerle veya el hareketleriyle işaret edilen bir şey kastedilebiliyor Eğer onu kastediyorsanız biz Allah bizim değil midir diyeceğiz e, Allah kendisine işaret ediliyor O yüzden cisim lafını kullanmak bidat Allah cisimdir demek de bidat değildir demek de bidat Tamam bu kadar açık Evet İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi de gaybi olmak İkinci özellik burası da çok önemli evet gayb bu rapta çekimleri gayb, gaybın ve gaybetin ve gaybubetin ve gıyaben ama şeklinde nedir manası hilafu şehide ve haber adamlar hazır bulunmanın veya şahit olmanın zıttıdır gayb gayb neymiş şahit olmanın veya hazır bulunmanın zıttı mesela dersin ki gâbeti şemsi güneş gaybetti yani ne? battı insanların gözünden gizlendi demektir o zaman senden gizlenen her şeye her şeyin zıttını ne denir? gâbe yani gayb denir şehadetin zıttıdır tamam şahit olmanın şehadeti peki İslam akidesinin kalbi olmasından muradımız ne? diyoruz ki İslam akidesinin özelliklerinden biri gaybi ya bu gaybi olmasından murat şudur İslam akidesi aklın birçok noktada aklın idrak edemeyeceği meseleler içindir İslam akidesi tamam mı? aklın ulaşamayacağı, idrak edemeyeceği birçok mevzuda işledir ve burada yapılması gereken buna teslim olmak ve mutlak bir şekilde Allah'tan ve Resul'den gelen şeyleri zahiri ve batını olarak tasdik edin işte İslam akılısının gaybi olmasından muratlıdır yani İslam akidesinin ehli yani İslam akidesini akidelenen insanların Allah'ın ve Resulünün duyduğu şeyleri Allah e, Allah'ın Kur'an ve Resulünden gelen şeyleri ispat etmesi tasdik etmesi teslim olmasıdır delili Allah Kur'an'da ne diyor? Eliflenme Zalikel kitabu la raybe O kitap ki onda bir hiçbir ne? Hayır şüphe yoktur Hudellil muttakim muttakiler için nedir? Bir hidayettir sonra ne diyor? Ellezine yu'minine bilerek onlar ki hayda ne yaparlar? İman ederler bu da aynı bundan önceki özellik gibi hani tevkifi diyoruz ya bundan önceki özellik gibi faydalı ve çok önemlidir bak şimdi İslam akidesinin gaybi olması gaybın ne olduğunu anlattık İslam akidesinin gaybi olması bidat örneğin yine birçok kapsamı kapatır şimdi diyorlar ki bak şimdi basit cevap diyorlar ki niçin Allah Azze ve Celle'nin siz evli var diyorsunuz diyor ki ayet var diyorlar ki evli var derseniz mahlukatlara benzersiniz diyor ki hayır neden? Bak, çünkü bu zikin halidir Allah'ın adı zikin halidir sonra hemen ayet en yine yu'minun Allah onlar ki halde inanmıyor Allah arşın üzerindeki arş onu taşıyor mu? Şey ki gaybı. Ellezine yu'minine bil gaybı. Onlar ki gaybı iman ederler. Derler ki, de, deseler ki işte Allah arşın üzerindeki arş onu taşıyor mu? Deriz ki Ellezine yu'minine bil Onlar ki gaybı iman Ders ki derseler ki işte Allah'ın eli vardır, gözü vardır, ayağı vardır dese, derseniz Allah'a cüzlere buyursunuz. Ders ki bu gaybı. Ellezine yu'minine bil Onlar ki gaybı iman tamam Mesela işte ahiretteki iman olayı nasıl olacak deriz şey ki bu olay bu Ellezine yu'minine Bak şimdi gaybı olmasını ispatlamak çok mükemmel bir olay Ne manada? Şimdi bilinen bir şeyin zararı veya faydası bilinebilir değil mi? Bak şimdi veya bilinen bir şey ispat veya nefret olabilir şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'nin elini duydukları zaman bu ölümlerin ölümün nasıl olduğunu bilsinler ki şey, bilecekler ki Allah'a yakışmadığını söylemiş olsunlar e bu gaybi olduğuna göre otomatikman kapıları kapanıyor niçin ispat etmedim ki Allah benim ölüm var diyorsa bitti tamam bak çok önemli diyor şimdi bunlar diyor ya sen Allah'ın eli var zaten işte el böyledir şöyledir şöyle zararı olur böyle işte cisimle benzetmiş olursun dizlere bölmüş olursun parçalara bölmüş olursun mahlukatlara benzetmiş olursun e, parmağı mı var bilmem ne şimdi bir sürü itiraz yapıyorlar şimdi bu itiraz onların yaklaştığı metodla ki bu akıl aklen bir de batıl bir itiraz neden? Çünkü senin böyle bir itiraz getirmen için o şeyin maliyetini bilmen lazım Maliyetini bileceksin ki zararı veya karını ölçebilirsin, veya hesap edebilirsin. mahiyetini bilmen otomatikmen kapalı olduğu yani bu kapalı olduğu zaman otomatikmen bunların bütün itirazları çürüyor sana her ne kadar getirirlerse itiraz e Allah'ın eline sığıp ellezine yeminine diyor Allah aşırı aşırın taşı şey ellezine yemin ediyor tamam bu kadar başlıyor. Şey, işte milyarlarca insanlar var nasıl demokrasi ellezine yemin ediyor bu kadar başlıyor. çok basit bunun böyle olunca bu, bu, bu gaybi olayı bunun böyle bu şekilde bunun ispatlamanız birçok şeyde birçok hastalıktan kurtarır insanları mesela Allah Azze ve Celle'nin olmamış teslim olmamış e, bu teslimiyette kalbin rahatlığı gündeme gelir tamam mı? Yine aynı şekilde İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi bu da çok önemli bir özelliklerinden bir tanesi önemli bir özelliğidir İslam akidesinin şumuli olması yani kapsayıcı olması, kuşatıcı olması, olması her, e, içerici olması tamam mı? şumuli olması şumul ne? mesela ki şemilel emrul kavme şemilen tam bir iş herhangi bir kavmi şemilekti kuşattı kapsadı demektir tamam mesela dersin ki işlemele bir sev sev ile iştimal etti elbise ile iştimal etti yani ne? İza edahu ala cesedihi kulli yani bir insan herhangi bir elbiseyi bütün gecesine dolandığı zaman elbise olmuş şunun dersin yani kapsadı tamam mı şunur bu demek İslam akidesinin şunurda olması yani e, şunur bu demek e, bu zararlar peki İslam akidesinin şunurda olması ne yani İslam akidesi küçük büyük tamam mı hükümlerden akideden hiçbir şey açıklanmamıştır. kalmamıştır insanın muhtaç olduğu bütün din adına muhtaç olduğu her şeyi beğenmiştir insanı cennete sokacak cehennemden uzaklaştıracak her şeyin her şeyi içinde barındıran bir akıbı demiş bak bunun böyle olunca bunun mesela yine görülü işte Allah'ım etmeti ile dinle bunun için dinledim tamam şimdi bunun böyle olunca bak İslam akıbesinin şuurlu olmasını sadece normal dini olarak bakmayacak yani şu manada bilmiyorlar bu demek değildir bizim sosyal yaşantımızda bir dahil yoktur İslam değil akidenin dahili vardır tamam mı? yani senin bütün hayat nizamını yaşayış şeklin belirlersin İslam belirler sen o İslam'a göre yaşamak zorundasın tamam bu manada şu moludur dedim ki o kısa olacaktı o kadar bitiriyoruz inşallah tevhid mühimmatlarından faydalar serisi 6. dersimizi devam edeceğiz inşallah önümüzdeki ders o da e, yine İslam akidesinin özelliklerinden olan vasatıyla vasat bir akide olması vasat bir ümmet oluşumuş ve alakalı bu biraz uzun bir önemlidir bundan dolayı e, burada iktifar ediyoruz yetiniyoruz altıncı dersimizde buluşmak üzere inşallah tevfik Allah'tan helal Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem